Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Օրդնյալ ծերն է Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Այ մեր օրեր ինձ subieziam quo, iegesse ad Մարտի 7-ին հազարավոր արցախցիներ վերջին հրաժեշտ են տվել ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն հարձակման հետևանքով մարտի 5-ին զոհված Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության անձնագրային եւ վիզաների վարչության 3 սպաներին՝ Արմեն Բաբայանին, Դավիթ Դանիելյանին եւ Արարատ Գասպարյանին։ Հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ անմահացած ոստիկանները մայր հողին հանձնվեցին խունկ ու սաղմոսով աղոտ կշարա բարականով, ծաղիկ, արցունքով։ Գոթա Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի ձեռամբ կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ ծառայության հերթափոխին դիվերսիոն հարձակման զոհ դարձած սպաների հոգիների խաղաղության եւ հանգստության համար։ Արարողությանը ներկայեին Արցախի հանրապետության իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Հազարավոր քաղաքացիներ էին հավաքվել եկեղեցում ոստիկանության զոհված ծառայողներին հարգանքի տուրք մատուցելու։ a Արցախի թեմակալ առաջնորդի հետ հոգեհանգստյան կարգը կատարում էր հոգևոր դասը։ Հոգեհանգիստը ննջեցյալի համար կատարվող արարողություն է։ Այն բառացի նշանակում է հանգիստ հոգու համար։ Ողջերը հիշելով ննջեցյալներին հոգեհանգստի ընթացքում աղոթում են նրանց հոգիների հանգստության համար եւ ողորմություն հայցում Աստծուց։ Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զոհված սպանների փոխգնդապետ Արմեն Բաբայան, մայորի Բաբայանի, մայոր Դավիթ Վալերիի Դանիելյանի, լեյտենանտ Արարատ Թելմանի Գասպարյանի հոգիների հանգստության համար աղոթելուց եւ Աստծո ողորմություն հայցելուց հետո Վրթանես Սրբազանը դիմեց զոհվածների հարազատներին ու եկեղեցում ներկա գտնվողներին։ ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը խաչը վերցրեց իր ուսերին եւ բարձրացավ Գողգոթա, հասկանալով, դիտակցելով, որ իր մահով կյանք պիտի ապարգևի մյուսներին։ Կյանք, որը սովորական չէ։ Ոստի այս առիթը, որը նույնպես պիտի արձանագրվի մեր մտքի եւ սրտի եւ նաեւ Արցախյան շարժման կյանքի գրքի մեջ, որ ոչ խաղաղ, ոչ պատերազմական իրավիճակում հայրենիքի զոհասեղանին մարտիրոսվեցին եւս 3 սպաներ։ անուն մեր սիրեցյալ հավատավոր ժողով Սփյուռքի անուն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւ նրա ազգընտիր Գահակալի մեր վշտակցությունը եւ ցավակցությունը եւ զորակցությունն ենք հայտնում հարազատներին, քույրերին եւ բարեկամներին։ Կարծես թե ժամանակը քարացրել է մեր սիրտը եւ միայն Աստվածային Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ կարողանում է աղոթել, խոկել եւ նաեւ ներդաշնակ պահել չպայթող այդ սիրտը, որ เป զի Սուրբ Հոգու շնորներով կարողանա այդ քարացած սիրտը փոքրինչ կորցնել իր քարացած վիճակը եւ ճմլվել։ Ոստի այս իրավիճակը շարունակությունն է մեր գոյապայքարի։ Մենք հայտարարել ենք Արցախյան շարժում, ոչ թե Արցախյան պատերազմ։ Շարժումը դարձավ պատերազմ ոչ թե մեր ցանկությամբ, այլ մենք պարտադրված էինք այն անելու։ Եվ մենք անցանք արցունքի եւ արյան միջով։ Եվ այս ամենը վկան է նրան, որ մեր շարժումը Արցախյան գոյապայքարը չի ավարտված, շարունակվում է այն։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ նորից մեր մայրերը, քույրերը եւ հարսերը սևազգեստ են դարձել։ Սա կնշանակի նորից եմ կրկնում, որ մեր պայքարը Արցախյան շարժում, խաղաղ շարժումը վերածված գոյապայքարի պետք է շարունակվի որպեսզի հասնենք մեր նվիրական վերջնական հաղթանակին։ Ոստի մենք պետք է քաջալերվենք, որ մեր միասնական պայքարը դառնա իրականանալի։ Մենք պետք է քաջալերվենք, որ անտարբերությունը փոխանցվի նվիրական պայքարի, որևէտև այն ամենի, ինչ որ մեզ բաժանում է, տրոհվում է մեր մեջ, փոքրանում է, նվազում է։ Միայն սերն է, որ նվազելով, փոքրանալով, տարածելով այն հզորանում եւ ուժեղանում Ոստի այս պահին ուզում եմ աղոտ բարձրացնենք բոլոր մեր նվիրյալ քաջորդիների համար, ովքեր Արցախյան ամբողջ պայքարի ընթացքում իրեն իրենց կյանքը նվիրեցին հանուն Արցախի ապագայի։ Ոստի խունկ եւ աղոտ նրանց բար հիշատակի, որ այս երեք սպանները ովքեր նահատակվեցին, մարտիրոսվեցին, սրբացան, պիտի անցնեն եւ դառնան շարունակությունը այն հոգեոր բանակի, որ երկնքում նայում են մեզ։ Համախմբեք, սիրելի հայեր անուն արդարության, անուն մեր լուսավոր ապագայի, որ เป զի ոչ թե մենք ունենանք զոհեր, այլ կարողանանք հաղթանակի համար պսակներ հյուսել եւ այդ պսակները տեղադրել մեր նվիրյալ հաջորդիների կենթանի գլխների վրա։ Ոստի մեր աղոթքը եւ խունկը եւ խոնարումը մեր նվիրյալ հաջորդիների հիշատակի համար։ Հիշատակն արդարոց, օրդնությամբ եղեցի։ Ամեն։ Yeah. Մարտի 5-ին Ադրբեջանի դիվերսիոն ներթափանցման ժամանակ անմահացած ոստիկանների Արմեն Բաբայանի, Դավիթ Դանիելյանի հուղարկավորությունը տեղի է ունեցել մարտի 7-ին Ստեփանակերտի եղբայրական հուշահամալիր Պանթեոնում։ Նրանց հիշատակը միշտ վար կմնա արցախցիների ու նրանց ծառայակից ընկերների հոգում։ Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետի տեղակալ Գեներալ Վրույր Արզանյան։ Ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը եւ մայոր Դավիթ Դանիելյանը երկար տարիներ ծառայել են ոստիկանության համակարգում։ Այսօր մենք կորցրել ենք ընկեր հարազատ Նրանք միշտ գերազանցությամբ կատարում են իրենց պարտականությունները եւ իրենց արժեք դրված խնդիրները, ինչպես ընտանիքում, այնպես կոլեկտիվում վայելում է մեր սերն ու հարգանքը։ Սրբով է տարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որ ես փովանու, հարգես դե Արարատ Գասպարյանի հուղարկավորությունը տեղի է ունեցել Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ համայնքում։ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Օհանյանի խոսքը ծառայակից ընկերոջ հիշատակին Արայիկ Գասպարյանը մոտ 7 ամիս է ինչ ծառայությունը իրականացնում ճանապարհային ոստիկանությունում, սակայն այդ կարճ ժամանակահատվածում իր հայրենասիրությամբ, իր աշխատասիրությամբ եւ մարդկային որակներով ստիպեց, որպեսզի ամբողջ ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները սիրեն եւ հարգեն։ Արայիկ Գասպարյանը ակտիվ մասնակցություն ունեցել նաեւ 2016 թվականի Կարորիա պատերազմին եւ 2020 թվականի Կարաշ 4 օրյա պատերազմին ճանապարհային ոստիկանության աշխատողների մեջ բնութագրվում է միայն ու միայն լավ կողմերով, որպես երիտասարդ եւ հասարակության մեջ եւ մեր ծառայության շարքերում միայն դարական կողմերով եւ վայելում մեր բոլորի հարգանքն ու սերը։ Երեք արտիվ թռավ հանգարց, ծիծեռնագած երկինքնի բաց եւ բլուրներն երեք եղան ազատության լուսե խորան Ղարաբաղի հողը հրար Գագաչ գագաչ հայրեր ցնցած նոր հայ դուկներ Բերջու բարի ըմբոստացան ու ֆերարի Արմեն Մայուրի Բաբայան ծնվել է 1976 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում 1993-ից 1996 թվականներին ծառայել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում։ 1999 թվականին ծառայության է ընդունվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության հատուկ նշանակության ստորաբաժանումում։ Ոստիկանության համակարգում ծառայել է 1999 թվականից մինչև 2008 թվականը։ Այնուհետև ծառայությունը շարունակել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում։ 2014 թվականից ծառայության է անցել ոստիկանության պետական պահպանության վարչությունում։ 2015 թվականից ծառայությունը շարունակել է ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների բաժնում։ 2018 թվականից ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության անձնագրային հսկողության կետերի բաժնի պետներ ունի ներ ոստիկանության փողգնդապետի կոչում, ամուսնացած է, ունի երկու երեխա։ Հիմա ջին լավա ես դուր, սակայն միշտ դիդի որ կաս, ավերուն թե մարդեր երաս։ Արև սիրո, արև գյանքի, ավտանագի ու կալիքի, Եվ լերները պանակ, պանակ Դավիթ Վալերիի Դանիելյան Ծնվել է 1980 թվականին Հադուտի շրջանի Ազող գյուղում, ապրել է Ստեփանակերտ քաղաքում։ 2004-ից 6 թվականներին ծառայել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում։ 2010 թվականին ծառայության է անցել ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչությունում։ 2019 թվականից զբաղեցնում էր նույն վարչության անձնագրային հսկողության կետերի բաժնի պետի տեղակալի պաշտոնը, ուներ ոստիկան պետականության մայորի կոչում, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։ Շանտեր գրգին եւ արևես ուր հավիտյան հրաշք երգիրի Հայաստան Արարատ Թելմանի Գասպարյան ծնվել է 1997 թվականին Շուշի քաղաքում։ 2015-ից 17 թվականներին ծառայել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում։ 2019 թվականին ծառայության է ընդունվել ոստիկանության Շուշիի շրջանային բաժնում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ից ծառայությունը շարունակել է ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնում։ 2022 թվականին նշանակվել է ճանապարհային ոստիկանության, ճանապարհապարիկային ծառայության սպայական գումարտակի տեսուչի պաշտոնին լեյտենանտի կոչումով ամուսնացած է, ունի մեկ երեխա։ Իրե հոգևոր կյանքի ուղնուցուցն է։ Աղոթքը ողջերի գլխավոր եւ անգնահատելի օգնությունն է մահացածներին։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է. «Աշխատենք որքան հնարավոր է ննջեցյալներին օգնել ոչ թե արցունքներով, հեկեկանքներով, ճոխ շիրիմներով, այլ նրանց համար մեր աղոթքներով ու ողորմությամբ, որ เป զի դրանով թե նրանք, թե մենք ստանանք խոստացված բարիքները։ Աղոթենք մեր բոլոր ննջեցյալների հոգիների խաղաղության եւ եւ փրկության համար։ Եվ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք